Jimat punya cerita dengan judul Kebaya Ijo Tuo kiriman dari Subroto. lan sore iku wagino tetek neng pojok toko sembako ne Bapak Jun cedak deg-degan bisoko arah kulon wayah sore kaya mangkono biasane akeh penumpang wis padha mudhun ora suwe sing jenenge wagino weruh bis mandeg neng kono mudhunake penumpang sak pirang-pirang nyadong rejeki Wagino bengok-bengok nawake jasane. -bengok sing ditawani kabeh padha gedek. Wong lanang umur patang puluh tahun asli teko Jawa Tengah iku bali lungguh neng jok ngarep becake. Ora ngerti sangkan parane sakwene wanita nyedak. diterakan datang karsuli saged tan kretek lawas ngidul sitik lho pak jari wong wadon ayu jaritan tan nganggu kebayak warna ijo tua iku grapiak karena pancen semono wikwi ongkos becak tekan karsuli wagino mangsuli Gih monggo bu kulon dari akan wanita mau agan lungguh ing jok ngarep alon-alon waginung genjot becake ngener kampung Karsuli. Atine seneng. Apa meneh sak dawane laku irunge gondo wangi sumrebet saka anggone penumpange. Gondo wangi dudu saka parfum murahan. Sore saya mrambat langit ing iring kulon semburat abang. Sedelok maneng srengenge ini angslup ing brang kulon. Suasana wiwit repet-repet karo mungak penumpangi wagina takon. Wetan tretek, kali kuburan brajan pundine, Bu? Nggih, mriku niku, Pak. Wangsulane penumpangi cekak. Hah? Sajak nganti menawa wagina keweden, penumpang wadon mau guyu nyekakak. <laughs> Namung guyon kok, Pak. kula menika tiyang saestu sanes memedi sanes wewe dede lan makhluk alus liyane griya kula gangalit mepet kuburan brajan ngidul sekedhik niku lho Pak kinten-kinten nggih 50 meteran wagina lega krungu celatune penumpange sejatine atine rodok ngedap surup-surup nggawa penumpang wadon ayu gondo wangi jaluk diterake menyang kuburan Sopo wae sing ngetrake mesti tuwo tuwuh panyokrobowo werna-werna. Ngira yen wanita mau lelembut sing mimba-mimba dadi jalma manungsa. Apa meneh manut gotheke ngakeh kuburan kono ki klebu kuburan lawas lan kondang angker. Oh, gana jeni kota, mlebet ngidul kedik ni kota. Tekan gan sing dimaksud wagina nggo akeh becake ngidul. mlebu gang ciut mung sedeng sebecak tekan ngarep omah gede indah lan asri penumpange mudun ngulungi duit 10.000 rong lembar karo menehi selembar kartu pengenal tulisane Sri Murwan, ahli merias pengantin, melayani rias pengantin berbagai model. Mbok menawi wonten tanggine utawa sedherek panjenengan gadya damel mantu, mutahaken kulo, kula saged dituduhke mriki, Pak. Menika alamat lan nomor telepon kula. Sesasi candake wengi iku wagina oleh giliran rondo. Minangka ketua regu dhewe teka ing cangkruk dhisik. Ora suwe Dalija Tohir lan Kasian teka disusul gandung, Mung kari wong siji sing durung jedul yaiku Ragimin. Katimbang karo liyane wagina luwih raket karo Ragimin, jereg kekarone padha-padha tukang becak. Omong apa wae gatuk. Jam setengah rolas lagi katon ketibang-tibang rakimin soko arah wetan. Teko-teko terus ngiling wedang jahe panas soko termos menyang gelas. Entuk telung seruputan terus mojar. Kajar, kajar. Kajar. lewat mangan tales, awak yen lagi apes. Narik saka pabrik kaos lor kono kae lho. Tekan karo sulit blong ora entuk apa-apa. Iya jal. Ragimin nguncalake rasa cuwo, anyel mangkelan jengkel karo warsu dadi siji menyang kanca kancane rondo, luweh-luweh marang wagina. Lho, teko-teko kok merengut apa perkarane? Cerita sing cetha to, Min. kuwi eneng menyok godhok kuwi gawanane tohir dan dipangan kono sakwise nyeruput wedang jahe panas entek rong protelon gelas rakimin kanthi runtut banjur nyeritake kedadian sing lagi wae dialami telung jam kepungkur ceritane Sawise ngetrake penumpang menyang stasiun Sepur, Rakimin klintong-klintong genjot becaing idul. Neng wetan protolon ngarep pabrik kaos ana wanita nyegat, rupane ayu isih enom. Jaritan nganggu kebaya werna ijo tuwa, ambune jian wangi. Pak, mengke terke tengkar suling nggih. Sak wetane kretek lawas. Patang puluh purun ta? Ngono ujare wong wadon mau. Nggih, Bu. Sauri rakimin cekak Turah geleme lah wong ongkos semono mawis ngluwi biasane Agean becak digenjot alon-alon Rakimin seneng Durung nganti wengi wis bakal ngantongi duit suita emu Wis ngono sak dalan-dalan irunging gondo Senajan mung tukang becak dewe epono menawa gondo wangi mau sokolengo wangi sing regane larang. larang Sakwise ngliwati gudang bulog kiwa tengen dalan wiwit sepi. Mung siji loro tinemu omah. Iku wae lete adoh. Ora mokal menawa swasana ing kono sepi lan peteng. 100 meter sadurunge tertek lawas Rakimin ngungak penumpange. Mohon meh dugi ketek lawas lho Bu, mandhap pundi? Wetan kretek, Pak. Lah, wetan tertek aku kuburan belanja niku. Lah nggih. Riku niku. Tenane Bu. Takone Rakimin semuguyon. Kanggo ngusah rasa wedi sing wiwit ngrasuki dirine. Wong lanang kok ciriwis kawit biyen omah kula nggih Riku, Pak. Dereng nate pindahan. Pun mandap mriki mawon, Pak. ucape penumpang mau sajak kecentok pangrasane ragimin ngendhekake becake agian mudun saka sedel hadrik ing jok ngarep ora ana sapa-sapa uga katon penumpang wadon ayu gandane wangi jaritan lan nganggo kebaya ijo tuwa ing jok ngarep mung tinemu ketokan debok dawane semeter bejo dene rakimin dudu wong jireh iso bisa ngendhalini dirine Debok sing isih seger iku dijupuk terus disendhekke ning tembok makam. Ya wis, aku mulih nglantung. Ditang 20.000 sing kudune mlebu sak mabur. Rakimin, <laughs> Rakimin iki kono wae. <laughs> Kuwi crita lawas kuno jadul, Min. Dek cilik biyen aku wis tau diceritani mbahku nek ngono kuwi. <laughs> Penumpang andong jalu diterke ning sawijine papan lah teko nggone malah dadi debok. Tiwas <laughs> oleh ku ngrungokke ngekeng, aku ora percaya ceritamu kuwi men. <laughs> Wagyo guyu kekel krungu ceritane lagi men. Sakwise guyune mendo, Wagino genti cerita. genti cerita. Ngopo kok aku ora percaya karo ceritamu? Sebab kira-kira sasi kepungkur aku ya ngeterke penumpang wadon, ayu, jaritan ya nganggo kebaya warna ijo tuwa, gandane wangi persis kaya penumpangmu iku. Nanging dheweke kuwi menungso tenan dudu setan, dudu demit, dudu wewe utawa ya dudu makhluk alus sing arep ganggu gawe. Penumpang mau pranyata tukang paes manten, omahe mepet kuburan, sisi kidule ke lho. Aku malah diwene kartu pengenal kok. Ae saya tak simpen. Wagino uga kandha yen minggu kepungkur nalika Mbak Yune ewoh nikahane anake wadon sing disroya maisi manten ya pria saka kidul kuburan iku. Rumangsa kalah bukti kalah omongan apa maneh rukimin mono wonge amen. Ora sugih gunem, ora pinter eyel-eyelan, dheweke mung trima menang. percaya kalau kedadian sing dalami ora apa-apa Kang. Muga-muga wae kowe ya ora nemoni kedadian sing kaya tak alami. Seminggu candake sak awan wagine ora narik becak jalaran disroyo Babah Jun usung-usung barang dagangane. Pirang-pirang karung beras delilan gula didunake saka truk banjur diusungi wagine mlebu gudang. Sore ngarepake maghrib Wagino lagi ngetokake becake saka kandang. Terus golek penumpang ning pojok tokone Babah Jun. Ngerti-ngerti saka rambure ana wanita nyedhak. Iki dikutukan dibutuhkan bae sing ben kae to. Ngono batine. mepet witan kuburan ngidul sekedik nika ta ujare wagina gita-gita dheweke isih kelingan cetha menawa wanita mau juru paes manten sing sesasi kungkur numpak becake penganggone isih padha jaritan nganggo kebaya ijo tuwa Gondone semerbet Leres. wangi lho sampean kok ngerti Kulon badan kesumpen bu, sewelan kepengker lak kulon dari akan ibu kundur tak? Ora kakean gunem wanita mau terus lungguh ing jok ngarep. Wagino genjot becake ngetiging tumuju kampung Karasuli. Ora kakean takon karena wis ngerti nire sing dituju. Ora krasa mung kari saonjutan meneh wis tekan tertek Karasuli. Sawise ngliwati kuburan mlebu gang cilik ngidul sithik wis tekan. Lo lo lo ampun kebablasan, Pak. Kula manjap mriki mawon. aloke wanita mau nalika tekan ngarep gapura kuburan ibu daleme lak kidul makom to takone wagino setengah ngeyel sampean kok sajak ngerti-ngerti to pak pak wangsulane penumpang mau rodok sengol ketara yen ora karena natine pas tekan ngarep gapura makom wanita mau mudun nyawang tajem raine wagino iku lho pak omah kula ngandhep wit sembojo ageng nika ujare karo tangan kiwane nudingi wit sembojo gedhe ing tengah kuburan no jegrek ora bisa kumecap opo apa sikile kaya dipaku ning lemah Panyawange tumuju marang wong wadon jaritan nganggo kebaya iju tuwa sing mlaku alon-alon tumuju tengah kuburan. Wagino semrepet nalika weruh gegere wanita mau bolong. Katon getih mereh-mereh abang glewer ngemuset pating kruget. Wagino semaput. Ngarepake subuh anggane ditemokke gumletak ing ngarep gapura makom dening bakul ndok sing arep nyang pasar. Ora do saka kono. Nganti rong dina wagino ora glidik mergo njit-njiten. Nalika ditekani Rakimin, Wagino nangis guguk, keduung dene wis nyepelekke omongane koncone mau. Sepurane yo men, saiki aku percaya kuburan kuwi pancen angker. Sepurane. Iki cerita saka tukang becak kanggo jimatres kabeh. Salam jimatres, salam misteri. Ah!